الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يسر لنا أمورنا اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da doživimo prelijepe dane Kurban Bajrama. Molimo ga najvećim imenom njegovim da nas počasti džennetom i svakim djelom koji približava džennetu. I molimo ga najvećim imenom njegovim da nas sačuva od džehennema i svakog djela koje približava džehennem. Gospodaru naš počasti nas mudrošću jer si ti kazao u Kur'anu Kerimu وَمَا يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Onaj kome Allah dadne mudro zaista mu je dao veliko dobro. Gospodaru naš obskrbi nas takvalukom, bogobojaznošću, jer si ti u Kur'anu Kerimu rekao وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ تَقْوَى Obskrbite se, a najbolja obskrba je takvaluk. I gospodaru naš počast nas da budemo odučeni, jer si ti u Kur'anu svome kazao إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنَ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Allaha se od robova njegovi boje samo oni koji su učeni. Salavat selam na posljednjeg Božeg poslanika i miljenika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, vrle ashave. Molimo gospodara onako kako ga je molio Hazreti Pejgamber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da nas zaštiti od znanja koje nam neće koristiti da nas zaštiti od srca koje bogobojaznosti nema i da nas zaštiti od onih dijela koja neće biti koja neće biti primljena. Draga braćo i sestre, najprije svima Bajram Šerifu Mubarak Olsom. Nadam se da ste ako da ove prelijepe dane doživjeli onako kako vjernik i vjernica dočekuju ove momente koji nisu prazni pa da budu praznici nego su puni pa su mu barek dan. Na početku evo da se sjetimo Fatihom i Dovom imama Buhari čiju hadijsku zbirku čitamo. Ridaj lila je Fatih. ono što je svakome od nas jasno iz vlastitoga života jeste da bilo kakva promjena bilo kakva promjena, pogotovo promjena na bolje iziskuje napor, iziskuje odricanje i ništa se ne, ne razlikuje društvo od pojedinca. Bilo kakva pozitivna promjena jel, iziskuje vrijeme, iziskuje trud. I zbog toga je, alhamdulillah, drago čovjeku kada vidi da se ambijent mijenja na bolje. U smislu da i one negativne stvari koje jesu, one su nekako, hvala Bogu, marginalizirane. Znate da je prošlih godina bilo puno priče o obilježavanju Bajram. Ove godine, hvala dragom Bogu, manje je bilo tih nekih negativnih stvari koje se vezuju, neprimjerenih stvari koje se vezuju za, za Bajrame i tako. To je onako nešto što raduje i treba to spomenuti jer je gospodar nam je naredio spominjite moje blagodati. Znači, bez obzira desle se i negativnosti, ali hvala dragom Bogu puno manje. To je prva stvar. Druga stvar koju ovaj u zadnji heftu dana koju sam na neki način pokušao najprije pročitao pa pokušao da samom sebi približim i onda ne bil vama da, da, da pokušamo poraditi na sebi jer je cilj halke da insan poradi na sebi ako insan ne sjedne sam sa sobom večeras pa mu neki pet minuta se ne prisjeti nekih detalja onda ono što je čuo nije postalo dio njega znači hoćemo da znanje koje ako Bog da pokušavamo širiti da bude dio nas. Da ne budemo mi poput lampi ili poput svijeće koja drugima daje svjetlo, ali sama izgara. Gubi svoju vrijednost. Kada gledate sve probleme u čovjekovom životu, u smislu grijeha i toga, ti grijesi imaju svoje temelje. Ta četiri kamena temeljca grijeha su ona sadržana u četiri kratke riječi. Oholost, pa insan neće da prihvati gospodara jednoga jedinog. Zavist, pa neće da se prema ljudima odnosi onako kako je gospodar naredio, da daje nasihat, da savjetuje da savjet prima. Oholost, zavist. Treća je srđba. Srđba navede insana da bude nepravedan. I prema najbližima, kamoli onima koji su mu dalje. I četvrta stvar, koja je temelj na kojem raste kuća grijeha, jeste strast protiv kada se ta strast taj prohtjev umjesto na 99 načina koji su dozvoljeni tjera na jedan način koji je nedozvoljen i zabranjen. I sada ove četiri stvari, kibur, oholost, zavist, hased, jel? Gada, srđba i šehva, prohtjev. Vi gledate kako, kako onaj, kroz Kur'an i hadis, kako je gospodar i kako je naredio svome Rasulullahu da nam pojasni to. Što se tiče oholosti, kaže gospodar, sa asrifu an ajati je fil ard. Zaista ću ja od mojih dokaza, dokaza jednoće gospodara, udaliti oni koji su na zemlji oholi. Toliko je opasno da može biti razlog, ne do Bog, da insan nima ne ponesi. Resulullah s.a.v. je rekao, neće ući u džennet onaj u čijem je srcu mithqalu zerratin min kibr koliko jedna trun oholosti Toliko je to opasan temelj grija. Druga stvar, hased, zavist. Prvo Rasulullah s.a.v. kaže i jakom on haset, čuvajte se zavisti. Zbog čega vam dajem da ove četiri stvari da malo insan razmišlja? Pogotovo u trenucima kada smo radosti. Trebamo razmišljati šta je to što nas vodi zadovoljstvu gospodara, a šta je to što nas udaljava. Oholost nas udaljava. Zavist Pazite, sljedbenici ranih objava, kaže gospodar, vada kesiru min ahlil kitabi, lau jerudunekum min badi imanikum kufaren hasada min Kaže, žele mnogi od sljedbenika knjige da vas odrate od pravoga puta nakon što vas vidje da ste na pravom putu. Kaže gospodar, zašto? Hasada min indi, jel vam zavidi? Pa ti vidiš insana na hajirli stvarima, umjesto da ga podržiš, da ga osokoliš, ti ga odvraćaš. A Resulullah je rekao i jakom wal čuvajte se zavisti fe innal hasada hasanat kama hatab. Čuvajte se zavisti jer zavist jede dobra djela. Onako onako kako vatra jede suho drvo. Treća stvar. Gadav, srđba. Dovoljno je, Resulullah dolazi čovjek kaže, onaj Allahov poslaniće, daj mi savjet, kaže, la tagdab, nemoj se ljutiti. Dolazim opet, Allahov poslaniće, salallahu alaihi Daj mi savjet. Kaže, nemoj se srditi. Nemoj se srditi. Treći put dolazi. Allahov poslaniće, daj mi savjet. Kaže mu Resulullah sallallahu alaihi wasalam, nemoj se srditi i ući ćeš u džennet. Znači, oholost, razmišljajte, nekada insan samoga sebe onaj treba kontrolisati. Ne do Bog da se mi prema nekome od Božih stvorenja odnosimo s ohološću. Zavist, pazi kako gledaš, jer ti svojom zavišću ovaj, osporavaš gospodaru njegovo pravo da daje onome kome hoće šta hoće. Treća stvar sržba. Sržba te natjera da u afektu uradiš one stvari koje, koje su vrlo opasne. I četvrta stvar strast. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi La yu'minu ahadukum. Jedan od vas vjerovati neće. Hatta te kune hawahu teba Sve dok njegovi ili njeni prohtjevi ne budu usklađeni sa onim s čime sam ja došao. Jer je to kanalisanje, to je ono što sam kazao, 99 halal načina, on uzme jedan koji je haram. I subhanallah, toga onda vodi nesreće. Mi smo došli, ovo ćemo malo kraće, došli smo do 35. poglavlja, pardon, došli smo do 34. poglavlja, babu kejfe yukbaduna in. Kaže ovdje imam Buharija u naslovu, poglavlje na koji način uzvišeni gospodar podiže znanje. Znači nestaje znanja na zemlji na koji način. Pa onda kaže imam Buharija, Omer ibn Abdulaziz, znameniti halifa, nešto ćemo o njemu kasnije kazati, je napisao svome namjesniku Medini, Ebu Bekru ibn Hazmu, pogledaj hadise Rasulullaha. On je živio pred kraj ovaj prvog stoljeća po I kao halifa on zvančno naređuje zapisivanje hadisa Rasulullaha sallallahu Ranije su ljudi neslužbeno pisali. Od njegovog vremena počinje zvanično opisani hadisa Rasulullah. Pa kaže ovom svom namjesniku, vidi, što ima hadisa, fektubhu, pa zapišite te hadise. I pogledajte što on kaže, mi živimo 1431. jel godinu po hijđri. Gledajte što on kaže prije 1341 godinu i više. Kaže, fe inni hiftu do Zaista sam se prepao da će nestati znanje. Subhanallah. Prepao. ulema. I da će nam ulema pomrijeti. Da će otići. Subhanallah, to je karakteristika mumina i muminke. Mumin i muminka nije kad nešto padne mu na glavu, on pomisli, a e, šta mogu sad uraditi? On nastoji da spriječi da se to desi. Omer ibn Abdulaziz kao halifa, prvi čovjek muslimana, posmatra šta se dešava. Primjer radi onako kako smo mi analizirali stvarnost, svi zajedno. Pa vidjeli da je grehota da naša čaršija nema jednu halku hadisa, barem heftično. Da se jedan hadis, dva hadisa Rasulullaha pročitaju, da malo razmislimo, da donesemo salavate na Rasulullah. Znači primjećujemo procese u kojem se pravcu ide. I on kaže, prepuo sam se čega? Kraj prvog stoljeća. Da će nestati znanja, jel? I da će ulema nam otići. Pa kaže, zapiš nam hadise Rasulullah. Vala tatba lila hadisa nevi. Nemoj prihvatati nego hadise vjerovjesnika. U to vrijeme su ashabi živi. Još ima ashaba koji su, koji su živi među, među plementim tabinima, jel, generacije i dalje mu kaže, prvo znači primijetio šta se dešava. Onda kaže, širte znanje. Subhanallah. Znači prvo je primijetio šta se dešava i on odragovo, to zovu danas ono proaktivno djelovanje, Već je proces negativan, počeo on neće kada se završi. Nego dok još to, znači počelo, ide u tom pravcu, on kaže, de, uradite to, to je dobro za vas. I zbog toga imate kod ovi nemuslimana, kaže, što više se znojimo u miru, manje krvarimo u, u ratu. I obrnuto. Što je insan više predan u misi, Allah mu poslije dadne ako Bog da nagrad. Onda naređuje, kaže, proces jeste, moramo zabilježiti hadise, moramo dok je ulema tu da od njih uzmem. Ali, neka se otvore mjesta gdje će se poučavati, onaj ko ne zna. Subhanallah, kad vidite ovaj, ovaj njegov govor, kad ga čovjek nako razložio, u onome što se naziva organizacija života, vidio da je on kroz male riječi ukazao na proaktivno djelovanje, ukazao kako da se spriječe negativne, jel, negativni rezultat. Onda reku, radite to, to, to. Pazite, do detalji. To vidite, subhanallah, da je njegova pobožnost i inteligencija u pravom pravcu da gospodar odveo. I dalje kaže fe innal la I ovo je vrlo bitna stvar za, naš, za našu stvarnost. Jer zaista kaže znanje neće biti uništeno. Hatta je kune sirran. Sve dok ne postane tajna. I vi pogledajte danas. Islam, ako hoće da ga udalje od muslimana danas u Bosni i Hercegovini, znate što od njega pravi? Pravi od njega mistiku. kaže, napravi neke, neke prazne svetkovine, nešto, i kaže, to Islam. I onda kad se neko ponosi i kaže, moj dedo je hađija, moj pradedo je tri hatme učio godišnji. Mislim, a džes ti, kaže, imam ja Musa, pa ga stoji. On zamota, nije ga otvorio. Kakav od Ramazana do Ramazana? Od momenta kada domaćica čisti prašinu sa polica jednom u dvije godine. O, vrlo je opasno da znanje, a pogledajte, kod nas znanje o islamu, i to smo govorili, imamo tri vrste znanja. Znanje o islamu, znanje o stvorenjima, to je ovo priroda, matematika, fizika, sve što se bavi tim. I znanje o Allahu. Što više insan zna Allah, zna stvoritelja. Oba ova znanja nosi. I znanje o vjeri i znanje o stvorenju. I zato su muslimani kada su znali gospodara bili oni koji vode civilizaciju u naučnom smislu. Ja sada imate trenutak pa kaže on je ne znam hafiz kako on kaže tako je i tačka. Jel to insan musliman tako posmatra stvar? Pa šta ti je argument? Jel to kaže Allah kaže poslani Ja svojim, drago mi je ovo više starije jer dosta studenata su otišli. Pogotovo vama trebam kazati. Kaže, ženla, ženio se jedan mladić i pita svoga učitelja, kaže, učitelju, kaže, ja bih da se oženim, ali kaže, nemam uslova još uvijek. A Resulullah je rekao, ko ima uslove, nek se oženi. Pa z Resulullah, vesijet Resulullah, ako imaš pretpostav, kaže, ženi se ti. Pa potkušku, potkušku. I on se oženi. Pazite, to je stvar, pazite, to je ono mistika neka, Čuo, u redu Allah daje na faku, a što mi nisi pomogao da pronađe posao? Desi se da ode u podstanare, u ta doba 60. i 70. godine neuslovni stanovi, Hanuma obvali upalu pluća, rodi jedno, dvoje djece i na kraju preseli. A kaže, kada se kćerka od istog šeha udavala, pet auta za njom je mi razlišla. Zato niko nije mjerilo stvari. Mi se svi mjerimo po pravi sunnet. Nemojte dozvoliti da vam niko ikada kaže da on mjerilo stvari. To je opasno. Svi u nas mjeri šerijat. Onoliko koliko smo odani gospodaru, koliko naše riječi potvrđuju djela i onoliko koliko naša djela govore o nama kao ličnostima, tu smo mi, tu, tada smo muslima. I ovo što on rekao, neć, dok ne bude tajna, znajte da svako onaj, to sam u Carevoj džami često govorio, ali evo ovdje je prva prilika, nemojte dozvoliti da se mistificira islam. Islam je jasan, islam je pitak, islam je život. Svako onaj ko ti ga mistificira na neki način uništava njegovu životnost i njegovu suštinu. Dalje kaže, prenio sam nam je Allah ibn Abdul Jabbar od Aziza ibn Muslima ovaj, ovu predaju. Kaže, prepao sam se da će pomrijeti ulema. Znači, gore naslov koji imam Buharija dao, poglavlje kako će se podići znanje. Meni ovo strašno, kad insan razmišlja kako, kako je on postavio ovaj sahib, ovu svoju knjigu, ovo je muđiza. Samo ovaj njegov naslov, poglavlje kako se podiže znanje, govoriti da se radi o procesu, ne preko noći. To uzma iz hadisa Resulullaha kojeg ćemo sad. Drugo, odmah spominje, slušaj, jesam ti rekao da se znanje može podići, ali evo ti lijeka. Jer mi dođemo ljudima sa problemom. Ne on ti kaže, jeste, poglavlje, podizanje znanja. Ali evo, Omer ibn Abdulaziz primijetio šta se dešava, rekao, zapište znanje. Druga stvar, otvorite mjesta gdje se ljudi poučavaju. Subhanallah. Je li ovo knjiga samo iz hadisa? Ili je knjiga iz menadžmenta? Ili je knjiga iz onaj, da kažem, opće, generalno iz nauke života? Velika stvar. Stoti hadis je ovo, prošli put je bilo 33. poglavlje i 99. hadis. Ono pa smo spominjali koliko puta kažemo subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber i Allahu i 99 imena. Evo ovo je stoti hadis. Kaže hadesena Ismail ibn Abi Uvejs قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال prenio nam Ismail ibn Abi Uvejs od Malika, imama Malika ibn Enesa, od Hišama ibn Urve, od njegovog oca, od Abdullaha ibn Amr ibn al-As. Kaže se nijetu Resulallah selleme je kul. E sada hadis koji on spomenuo ovdje glasi Inna Allahe, zaista Allah, la yaqbidu la ilme, neće uzeti znanje, intiza'an, tako što će ga istrgnuti. Jentezi'uhu minala ibad, od robova. Znači, samo vidiš nema odjednom znao, juče danas ne zna. Walakin yaqbidu la ilme, kaže Rasulullah sallallahu alaihi sallam nego će podići znanje bi qabdil ulema, tako što će usmrtiti učeni, ulema. Hatta iza lem yubqi alima, pa kada ne ostane učeni, i takav nasu rusen džuhala, ljudi će uzeti neznalce. Ovdje doslovno Resulullah kaže nezna, neznalačke glave. A eto jednom riječu smo preveli neznalce. Fesu ilu, pa će ih onda pitati o stvarima vjeri. fa eftau bi gajri im, pa će oni davati šetve, davati mišljenja ljudima bez znanja. Fadallu wa adallu. Pa će oni u zabludi biti te, te, neznalce i druge će u zabludu dovoljiti Ono što mene posebno raduje jeste što smo mi, ako Bog da ja molim gospodara, sastavni dio onoga što je Omer ibn Abdulaziz na kraju prvog stoljeća u temelji. To je jedan proces da insan čuje hadis pa kaže zaista Allah neće podići znanje tako što će ga istrgnuti iz grudi ljudi, nego će usmrtiti učeni. Šta trebam raditi? Trebam nastojati biti učen. Trebam nastojati da od moga vlada budu učen. Da od mojih Ababa budu, da razmijenim knjigu, da pročitam knjigu, da idem u tom pravcu da se to ne desi. Pa kaže, kada ne ostani, koja je najgora posljedica toga? Sjećate li se onoga hadisa kojeg je prije dvije, mislim prije dvije hefte smo ga citirali, vezano za one koji su rekli čovjek koji je ranjene glavi je bio. Kaže, mogu se ja, kaže, moram se okupati džunup Kaže, moraš, nema ti ništa. I kaže, on se, on se okupao i preselio na Ahiret. Kad su kod Rasulullah sallallahu alaihi došli. Šta im je Rasulullah rekao? Dvije riječi. Kataluhu, ubili su ga. Katalahumullah, Allah ih ubi. Pazite, vjera je vrlo ozbiljna stvar. Vrlo ozbiljna. A neznanje je čudo jedno. Može se desiti da izgubiš dunjalog zbog neznanja. Kriva, ona profesionalna orijentacija. Bavi se u životu sa nečim od čega ne može živjeti. Košta te dunjalog, čitav život se patiš i mučiš. Jer nisi na vrijeme išao u pravcu da, da učiš i da naučiš, da stekneš vještinu od koje možeš živjeti. Dunjalku možeš izgubiti. A gledaj sad ovo, možeš izgubiti dunjalku i Ako nemaš znanja. Ovdje, da ne bi duljio, samo ova, zaista ova ličnost Omera ibn Abdulaziza je fascinantna u svakom pogledu. I on je, za njega ima mali, kaže, on je imam u znanju, a bio je halifa muslimana. Prvi, znači predsjednik muslimanske države u isto vrijeme bio imam u znanju. Kaže jedan od alima tabina, mi smo išli onaj, da njega poučimo pa smo vidjeli da više zna od nas. Takav je bio. I subhanallah, kada čovjek čita detalje iz njegovog života, ne može da se da se ne divi toj ličnosti. I zbog toga samo nekoliko detalja iz njegovog života. Šta je karakteristika tog insana? Prva karakteristika je onaj, kod nas ima nešto što se zove svjetlo na svjetlo. Kad je insan čestitoga roda, pa je još onda on čestit. To je svjetlo na svjetlo. A čestitog roda samo iz fine familije, to ništa ne znači. Kakav je on ili ona, toga određuje. Ako je čest on ili ona, samo je dodatni plus to što je iz finije porod. li tako? Omer ibn Abdulaziz je unuk Hazreti Omer. Jer je njegov babo Asi ovaj, otac od majke Omera ibn ablaziza. Znači preko majke je vezan za Omera ibn Abdulaziza. Emevije od Muavije radijallahu anhu ide ova dinastija Emevija. I <laughs> dragi gospodar je želio da ovaj čovjek uleti u toj u toj, da kažem, silosilije medijskih vladara i da postane ono što nazivaju peti pravedni vladar. Hazreti Ebu Bekr, Omer, Osman i Alija kažu četverca pravedni. Gotovo da nema ehli sunnetskog imama da ne kaže da je peti halifa, istinski pravedni halifa, Omer ibn Abdulaziz. Subhanallah, vladu je nešto duže od dvije, dvije i pol godina otprilike. Od 99. do 101. po ali evo pogledajte već ovaj proces koji od njegovog vremena počinje zapisivanje hadisa Rasulullah sallallahu alaihi Kaže Suleiman ibn Abdul Melik koji je njega odredio da bude halifa kaže da je ja. možda ne smijete <laughs> Kao Nasrudin Hođa, znaš, zaspalo djete. Kaže, Nasrudin Hođa kad bi htio spava djete, kaže, vas da mu knjigu guru, no, prednost. Kaže, što meni je pomagalo u medresi. <laughs> Dobro, ovaj, znači, mati, mati se zvala Leila. Mati od Omera ibn Abdulaziza zvala se Leila. To je ta unuka Hazreti E sada Omer ibn iz priča, kaže, kako je postao halifa, kaže, Suleiman ibn Abdul Melik nije imao koga da imenuje. Djeca mu bila ma, mala. I kaže, ja bi Omera, kaže, ali Omer je, kaže, pravedan. Neće ga tjeta ne vi. I onda savjetnik od Sulemana ibn Abdul Melka kaže, znaš šta ćeš uraditi? Kaže, zapečati pismo jedno. I subhanallah, vjerujte mi, jednu stvar svakog dana se više osvjedoči Muslimani su između dvije krajnosti danas. Ili između oni koje je Islam tobe Arab, navodno, parališe pa ne mogu ništa da, da urade u društvu. Šta god pričao sa njim, on samo priča o haramu. Razumiješ? Između oni i tobe Arab, koji su sve sebi halali, pa onda misli da će biti uspješni i oni ne uspiju. To su dvije krajnosti. Sredina je da čovjek u okviru svojih principa napravi, napravi rezultat. Da ne sruši princip i Sulejman ibn Abul Melek zapečatio napisao njegovo ime od Omera ibn Abdul Aziza i rekao svi se zakunte da ćete dati priseg ovome koji je unutra. Napisan. I natira sve ove vladare, odnosno namjesnike Emerijske, da dadnu prisegu. Kad su otvorili vide nije nijedan od njih nego Omer ibn Abdulaziz. I subhanallah, koji je to velika. Penje se na mimber Emerijske džamije u Damasku. I kaže, ljudi, ja sam dobio da budem vladar nad svim muslimanima. A znaju ga ljudi. Bio namjesnik Medini. bio savjetnik Suleman, pravedan, čestit. Tako mi Allaha, ja sam se odrekao vlasti i vraćam vam vlast sa mimbera. Kažu ljudi, svi u jedan glas kažu mi tebi hoćemo za halifu. I to je, zbog toga kažu da on peti pravedni halifa, zato što ga je umet Islama izabrao. I subhanallah, kaže jedan od alima, pričala mi je njegova žena Fatima se zvala. Ušla sam, kaže, kod njega, zatekla ga kako plaće na seždi. I kaže, pitam ga zašto plaćeš? Kaže, naumpala mi je kaže da ima od umeta Muhameda oni koji su gladni, a ja ih nisam nahranio. Da ima od umeta Muhameda oni koji su bez odjeće na sebi, a ja ih nisam, kaže, odjenu. Naumpalo mi je koliko ima oni koji su hasta, a nisam im pomogao. Pa kaže, sjetio sam se, gledaj ove svijesti, da je onaj ko će se sa mnom raspravljati oko toga Muhammed sallallahu alaihi sallam, jer je to njegov umet. Znam si koji je to velika. Kažu za godinu dana njegove vlasti, subhanallah. Kaže nisu imali kome zekat da daju. Toliko je blagostanje se raširilo. Naravno, on je medijskim vladarima i namjesnicima od, uzeo nazad sve što su otjeli. I prvo što je uradio, ukinuo je ove lažne medije. Mediji tog doba su bili ko? Pjesnici, odlično. Odmah je ukinuo, ranije medijski vladari su plaćali debelo, isto što danas ljudi plaćaju da se pojavi na televiziji. Zašto? I vidite, čovjek ti možda glup ispoko, ne znam, ko točak, kaže, ko ti izbio na televiziji? Šta si pričao? Prvo što je uradio dokinuo to. Zašto? Kaže, ono što podiže i vlast jeste pravednost i milost prema stvorenjima. A ne ona je lažno neko uzdizanje. I šta se država subhanallah, kakva je njegova karakteristika još bila da nam Allah, dragi dan je kaže, kad je postao halifa još, dali mu prisegu i kaže, iza sabaha se to desilo. Čitavu noć je proveo u svoga rođaka Sulejmana ibn Abdul Melika koji je halifa koji je preselio i kaže ulazi onaj u kuću svoju umoran, dvije, tri noći nisu spavali, ovo, kaže samo sa hata vremena da legnim da spava. Kaže njemu njegov sin, kaže njemu njegov sin, kaže babo šta ćeš to raditi? Kaže, hoćeš sine da kaže hata vremena da odmarim 17 godina je mladiću bila tada. Pa kaže, babo, zar ćeš leć prije nego što vratiš ono što su emevi otvile ljudima? Kaže, zar ćeš leć spavat? Pa kaže, sine, samo sat vremena ustaću, kaže, iza podne namaza, klanjat ćemo podne, sve ćemo vratiti ljudima što su god otijeli. Kaže, babo, zar ti misliš da će Allah poživjeti do podne namaza? Znam si. Znam si kakav je on kad je tako u svoje dijete odgojio. I onda kaže, hvala Allahu koji je dao da iz moje kičme izađe ovakav insan. I karakteristika velikih ljudi je da imaju velike ljude u sebi karakteristika malih ljudi da imaju poltroni i Ako vidiš uspješnog direktora, zna da onog sebi ima menadžere, dobre u računovodstve, dobre u pravnoj službi, te uspostavi odnose s ljudima. Čim vidiš da insan nema stuha da hoda sam, nema hajratak. Zašto? Pa pogledajte, većinu namjesnika koji su u, toj, u te dvije godine napravili, Endelus, kompletan je jedan njegov namjesnik onaj stavio, da kažem, pod islamsku. Onaj muslimansku državu. Jedan insan. Kaže, uvijek je provjeravao čestitost, pobožnost i sposobnost. I ne bi nikada insana poslao dok se u to ne bi unijeli Kakav je to insan? Ja sam 50 stvari u njegovom životu uživo sam čitajući. Ja ću samo završiti sa jednim detaljem. Hanuma njegova Fatima. <laughs> to je zanimljivo. Ona je jedina žena u povijesti ljudskog roda. Čiji je dedo halifa, vladar. Čiji je babo halifa, dvojica braće joj halife i muž joj halifa jedina žena koja ima takvu povijesti da ima, da joj je dedo, babo, dvojica braće, znači njena generacija od, i muž vladaj. Kaže Omer ibn Abdulaziz kad je postao halifa, ja prije toga jedan detalj. <laughs> Kaže on, jedne prilike Omer se nosio vrlo skromno i kaže neka žena koja nije znala Omera je došla kod njih u kuću. I kaže, Omer je, kaže, čistio zidove svoje kuće, onako kako mi krećemo uljeto kad nas žene natjeraju. Kaže, ne ovo samo ovdje, pa onda malo pomalo, malo pomalo, čitava kuća se okreće. E, kaže, Omer ibn Ablaziz je čistio zid. I kaže, onako bio malo skromnije odjeven. I kaže, ušla je ta žena na vrata i kad je vidjela Omera ibn Ablaziza kako gleda Fatimu, svoju Hanumu, koja je bila onako pristojno odjevena, ali nije bila pokrivena. Kaže, dječače, kaže, nemoj gledat, kaže, halifinu ženu zamijenila ga je sa slugom kako izgleda. Jer nije moglo pastu da halifa muslimana čisti zidove svoje kuće. Detalj koji je meni najupečatljivije, koji sam pročitao u knjizi, zovu se, knjiga se zove Velike ambicije. Kaže, on kad je postao halifa, rekao je Hanumi Fatim. Kaže, Fatima, kao mladi želio sam da budem onaj namjesnik Medini. I Allah me je počastio da sam bio namjesnik Medine i okolice čitavog Hidžaza. To bi danas bio područje Haman Kobalka. Kaže, bio sam, kaže, namjesnik. Pa kaže, onda mi Allah dao da mi ono dođe, da mi je da budem halifa. Pa kaže, Allah mi dao i da sam postao halifa. Kaže, sada Fatima, ja hoću da uđem u džennet. Pa hoćeš li ti meni pomoći? Subhanallah. Zamisli muže i žen u razgovoru. I kažu da je on se odrekao svega što su medijske halife imale i vratio se u mali stančić, neki 20 kvadrata pored emerijske džamije. Ko bude išao hađu i bude prolazio kroz Damask, nek vidi tačno zovu je soba Omera ibn Abdulaziza. Odakle se vodila politika muslimanske države od Endelusa do Kini. I kaže, nikada nije dozvolio sebi da se izdržava iz Bejtul Mala iz onoga što je od muslimanske hazne, nego bi on i Hanuma zajedno radili i od toga jeli i, i živjeli. Kakav je to velikan bio, za njega se spominje ono, kada bi radio državne poslove, koristio bi državnu svijeću. A kada bi želio nešto svoje da čita ili da piše, ugasio bi državnu, upalio bi svoju svijeću. To je takav velikan bio. I kada čitam ove hadise Rasulullah, zaista, nije to utopija. Zbog čega nam je gospodar dao Resulullah? Da nam pokaže da ono što sadržava Kur'an možemo ti i ja primijeniti u svome životu. Pogledaj kakvi su oni koji slijede Resulullah. Omer ibn Abdulaziz je jedan od ti. Ja molim gospodara da njemu dadne ako Bog da lijepi džennet, a da nas počasti da idemo tim stopama koji ako Bog da vodi lijepom džennetu. Amin. Da proučimo da. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, vafdalu salatu wa tamu tasnimu ala sidina wa nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodar naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodar naš sačuvaj nas džehennema i svakoga djela koje približava džehennema. Gospodar naš nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš, poprimi naša mala dobra djela gospodaru naš nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ pa te molimo najvećim imenom tvojim da naša dijela ne odbiješ gospodaru naš počasti nas mudrošću gospodaru naš počasti nas znanje. Gospodaru, naš počasti nas skromnošću molimo te gospodar da nas proživiš u društvu Muhammeda sallallahu alaihi sallam, da sačuvaš umet Muhammeda da obskrbiš umet Muhammeda i da dadneš umetu Muhammeda sallallahu alaihi sallam, uputu Gospodar naš oprosti nama, roditeljima našima i svima koji su prije nas nosili bajrak islam. Počasti nas da Tvoje blagodati dočekujemo sa zahvalnošću, Gospodar. Molimo te da blagodat širenja znanja bude ta koja postoji u našoj čarši. Assalamu alaikum